camelos aphodeusas en potamoe diebaine potamon camelos oxu reonta aphodeusas de ten copron euthus emprosthen autes idusa diato oxu tu reumatos eipen ti tuto ta opisten mu emprosthen mu nun horo dierchomena hoti en polei en hai hescatoi kai afrones kratusin anti ton proton kai phronimon harmos dei homuthos